So ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor wysheid en um, en en spesifiek die wysheid van Salomo en uh, dit sluit baie aan by ons ons goue draad wat ons deur die Bybel kry en en ons het begin in die eerste week met die Pentateeg dit het ons um, beweeg na volgende gedeelte en ons gaan so reg deur die Bybel gaan en gaan ons eindig by Paulus en die sendingreise maar vanaand gaan ons fokus op wysheid so sê gou wysheid kyk ons probeer weer sê gou wysheid Dankie. As jy sorge uit jou Bybel of um, as jy op die foon die YouVersion kyk of waar kan jy kyk, hoor gou uit jou Bybel, ek gaan ons saam lees uit Spreuke 1. Spreuke 1. Spreuke Kan ek net vir julle sê nee, ek ek kom vanaand hier aan en nou nou sien ek 'n klomp van julle wat ek al so 'n bietjie ken en 'n paar ander en uh, ek kan net vir julle sê dis dis lekker om saam met julle hier te wees. En ehm uh, ek ek glo regtig dat vanaand ook iets gaan wees waar ons so 'n bietjie in die hart van God gaan raak. So kom ons lees gou saam Spreuke 1 vanaf vers 1. Dit sê die Spreuke van Salomo, seun van Dawid, koning van Israel. Die Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat. So sal hulle 'n behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Selfs wyse mense kan na die spreuke luister en so tot dieper insig kom. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer om spreuke en sinspelingswoorde en raaisels van wyse van mense te begryp. Kennis begin met die dien van die Here en dit is net die dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. En daar is 'n belangrike vers vanaand vers 7 sê kennis begin met die dien van die Here en dis net die dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. So hierdie hierdie gedeelte wat ons gelees het is deel van die Spreuke van Salomo. Nou Salomo was een van die wysste mense van alle tye. Maar dit was nie altyd so nie. Hy hy was op 'n stadium 'n gewone ou gewees, gewone man en um, en op 'n dag kom na die die Here na hom toe en hy sê vir hom: "Salomo, is daar iets wat ek vir jou kan gee?" Salomo, wat begeer jou hart? En en Salomo dink so 'n bietjie en en 'n amazing ding gebeur. <laughs> 'n Ding wat ons nie reg verstaan nie. Salomo sê nie: "Here, ek sou graag 'n PlayStation of 'n donkie of 'n swart uit Game of Thrones nie." Wat sê wat sê um, Salomo? Hy sê: "Here, ek soek wysheid." En ek dink ek van haar ah, engele het waarskynlik daar gesit gedink, dude, wysheid. Jy kan enigiets kry wat jou hart begeer. Maar maar dan kom die Here en hy gee vir Salomo wysheid en en ek wonder baie keer hoe het hy dit gedoen? Hoe hoe die Here vir Salomo wysheid gegee? Het hy het hy 'n skinkbord gehad met wysheid op? Hy sê Salomo, hier's jou wysheid. Hè? Hoe het hy dit gedoen? Was was daar lig wat uit die hemel uitgekom het en dan Salomo eers gedink het, "Ag, ah, aliens." Dit is soos wysheid Salomo. Of of was daar 'n hondjie wat hom kom lek het? Dis wysheid, wysheid. Ja. Wat was dit gewees? Maar maar either way, <laughs> die Here kom, hy hy gee vir vir Salomo hierdie wysheid en en Salomo word een van die rykste mense van alle tye wat nog ooit geleef het. Wysheid vir Salomo het ook gelei na geld en en nou sit jy dalk vanaand hier en jy sê, "Man, daai wysheid wat lei na geld." Myne. Myne. Nou, en jy wil eintlik vir die Here sê, Here, daai hondjie wat vir Salomo gelek het, ek sal die hondjie lek. Vir wysheid. Maar maar hier is 'n belangrike ding. <laughs> Dankie julle. <laughs> Hier is 'n belangrike ding. Vir vir Salomo was een van die dele van sy wysheid geld. Maar wysheid is nie altyd geld nie. Wysheid gaan nie vir jou geld gee nie. Maar wysheid gaan vir jou nuwe lewe gee. So so as jy voel of jy nie kan asemhaal nie, dan jy wysheid nodig. As jy voel jy het uitkoms nodig, dan jy wysheid nodig. As jy voel dat dat jy 'n beter lewe wil hê, wat jy nodig, wys. Ah. So so hierdie gedeelte wat ons in Spreuke gelees het, sê vir ons maar as ons die volgende dinge doen, leef ons met wysheid en dan sal ons reg leef, die lewe sal goed wees. En, um, ehm, en en en dan sê dit ook eintlik, as jy wysheid het, is dit great. Ouers, dis amazing. Wysheid is die beste ding wat jy ooit kan hê. Die probleem is, wysheid is een van die moeilikste goed om te kry. Wie wie van julle het al ooit probeer surf? Wie het al probeer en dit nie reg gekry nie? Okay, <laughs> so paar. Nou, nou weet julle mos as die eerste stap van surf, right? Ehm um, jy jy gaan staan op die strand, op die sand op jou surfboard. Hans is as jy yeah, man. Nou, en en dan laat jy iemand 'n foto neem wat dit lyk of jy op die see is. <laughs> Nou, Nou, wat is die tweede stap? Jy gaan lê op die bord en jy probeer opstaan. OK? En en is baie eenvoudig totdat jy in die see kom en jy sê soos, "Yeah ja, dude, ek gaan bietjie surf, man. Nou, lekker highlights in die hare. Dit gaan goed gaan." En dan kom jy in die see en die oomblik as jy daai surfbord afdruk, wat gebeur? Jy slaan soos 'n nat sak patats neer op daai <laughs> nou op die see, op die water. Dis dis incredibly moeilik om actually bo op die surfboard te kom. En never mind om jou balans te hou want dan kom daai deel volgende. Ja, en en dan is jy een van daai mense wat hulle waarskynlik 'n YouTube video oor maak. Nou as hulle sê is big wipe out nou by Blouberg en as val jy 30 meter van 'n golf af. Ehm um, en en so, so surfing is nie maklik nie. Okay? Dit lyk maklik, dit lyk amazing, maar as jy dit probeer doen, is dit vrek moeilik. Nou dieselfde ding met wysheid. Dit kom nie net van self nie, ouens. Dis moeilik om te kry, dis moeilik om te hou, maar wanneer jy dit het, is dit actually amazing. Dit is die beste ding, dis een van die amazingste goed wat jy ooit kan hê. En en dis juist as gevolg van van wysheid dat dat ons die lewe het wat ons vandag het. Dis vol van die wysheid wat Jesus vir ons gee. So so een van die groot dinge van van wysheid en die wysheidsliteratuur, die die boeke van wysheid in die Bybel is dat dit nie so maklik is om te kry nie. Dit as as ons byvoorbeeld kyk na die wysheidsboeke dan dan dan sal ons nou lees en sê maar ehm um, okay, Salomo sê die volgende. Hierdie wysheid klink so wys. Dit klink so goed. Dit klink so mooi. Ja, en dit klink so lekker, dit klink so maklik om te kry. Maar maar dan lees ons 'n bietjie verder en ons dink maar wysheid is veronderstel om ons te help om goed te lewe. En dan die eerste of een van die eerste wysheidsboeke wat ons optel is Job en dan en dan begin Job en hy sê God is dalk nie hier nie. Dit gaan nie goed met my nie. Nou, ek wil my eie lewe neem. En jy dink maar wat se tipe wysheid is hierdie? En dan die volgende die gedeelte kry ons in Prediker en en waar Prediker eintlik veronderstel is om vir ons te sê, weet jy wat, hier's 'n klomp goed in die lewe wat jy moet raak sien. Hier's 'n klomp goed wat amazing is. Dan kom Prediker en een van die eerste goed wat hy sê is die lewe is leeg. Dit gaan nooit met jou goed gaan nie. Nou, en dit klink eintlik soos die teenoorgestelde van Oprah. Nou, jy voel die hele tyd sleg. En dan um, en dan kom Spreuke en jy dink maar, Jesus, die Spreuke het daarom mooi goed, né? Spreuke is veronderstel om vir ons te help om die lewe te verstaan. Spreuke is veronderstel om ons te help om 'n klomp goed duidelik te laat maak. En en dan lees jy byvoorbeeld hierdie vers, Spreuke 26 vers 4 tot 5. Moenie 'n dwaase vraag op net so 'n dwaase manier beantwoord nie. Hy sal dink jy is soos hy en dan direk die volgende vers beantwoord 'n dwaase vraag op net so 'n dwaase manier. As jy sê maar uit net gesê moenie hom soos 'n dwaas beantwoord nie. Wat ons beteken dit? Nee. Het jy al ooit na die Bybel gekyk en dink jy wat op aarde sê hierdie ding? Het dit al met julle gebeur? Nou nou Spreuke is een van daai goed. Kyk, dit weer spreek mekaar die hele tyd, maar ons daar's soveel amazing goed daar agter as ons die wysheid het om dit te lees. So so wysheid is wonderlik. Nou is dis amazing. Nou is een van die beste goed wat jy ooit kan hê, maar wysheid is nie maklik nie. Wysheid is nie eenvoudig nie. Dis nie maklik om te verstaan nie, dis nie maklik om te gebruik nie. Maar dit kan jou help. Sê gou vir een langs jou, wysheid is moeilik, maar dit is goed. Ek wil gou by julle hoor, wie wie van julle ken iemand wat dink hulle weet alles? <laughs> okay, pretty much everybody. Wie wie van julle is een van die ouens wat dink jy weet alles? Okay, super. Nou Nou wat gebeur? Wat gebeur as jy die hele dag met iemand praat wat dink hulle weet alles? Nou, elke keer as jy iets sê dan sê hulle soos maar maar het jy dit al so probeer of of dink daaraan om dit so te doen? Nou of of weet jy wat, daai wiskunde, jy doen dit eintlik verkeerd. Ek doen dit reg. En hulle sê die hele tyd vir jou, daar's ander goed wat jy moet doen om die lewe reg te doen. Nou en en um, en dan sal hulle eintlik vir jou sê dalk moet jy dinge eerder so doen. En nou begin dit jou so baie irriteer dat jy is soos maar dalk moet jy eerder net jou gesig op die teer gaan slaan. Ah. <laughs> Wysheid is nie gelyk aan om alles te weet nie. Jy gaan pak slaag kry as jy dit doen. Ek ek onthou as kind toe ons strand toe gegaan het. Eh, dan dan het my ma altyd met hierdie groot bottel sunscreen gekom. Het met julle ook gebeur? Ja, so groot bottel dan dan kom jy daar op die strand en jy is mos nou klein man en dis mos nou lekker as jy sê maar maar mamma ek gaan see toe en dan sê sy nee nee. Jy moet eers gesmeer word. En dan en dan sê sy so oh, mamma mamma okay maar smeer my nou man. Dan smeer sy jou van kop tot toe en jy dink jy is jy maak sou reg vir aksie en jy hardloop daar in die see en jy speel. Dan so 2 ure later nadat die water jou afgespoel het kom jy in die badkamer. En as jy verby daai spieël loop, dan sê jy, "Hey, wat is dit?" Dan sê jy spierwit. Hè? He? Het dit al met julle gebeur? Dan sê jy spierwit gesmeer. Maar wat gebeur? Wat gaan gebeur as jy nie sunscreen opsmeer nie? Jy gaan brand. Dit gaan seer wees. So so wysheid so wysheid is om te luister vir die regte stem. Okay, in die geval van die strand is dit eenvoudig luister vir jou ma. Sit daai sunscreen op. Ek het 'n um, ehm, nou dag gaan gaan ek en sy na die strand toe. En uh ons ons kom op die strand en sy sê vir my, weet jy wat, sit sunscreen op. En ek sê ag nee, maar dan gaan ons nou nie baie brand nie. En ek sit 'n sonbril op. <laughs> Dit was bloedrooi en spierwit. <laughs> Gelyk soos 'n ninja turtle. <laughs> Partykeer moet ou net luister. En wysheid is om te luister vir die regte stem en in hierdie geval vir die stem van Jesus. En en alhoewel wysheid nie altyd maklik is om te verstaan nie, help dit ons om die lewe te navigate. En en nou sit jy dalk hier en jy dink waarskynlik maar, okay, cool man, wysheid is amazing. Ek love it. Ek weet dit is moeilik, maar dit is great. Maar nou is die vraag, wat is wysheid? En um, ek wil net so van die rekord af sê. In al die kulture En al die skryfforme reg oor die wêreld is daar een ding wat wysheid in gemeen het en dit is dat die woordjie wysheid altyd in die vroulike vorm is. Kind of obvious, right? Weet jy nou? <laughs> maar het jy al gesien wat vang mans aan? Ja. Ek grap so. Okay. Wysheid. Die verskil tussen wysheid en kennis. Kennis sê aan die een kant, hier's 'n klomp inligting, hier's 'n klomp goed wat jy moet weet. Maar wysheid is die volgende, dis die vaardigheid om op grond van die inligting 'n regte besluit te neem of die regte oordeel te maak. Okay, so jy kry 'n klomp inligting en jy maak 'n besluit of jy vel 'n oordeel op grond van daardie inligting en dis dis eintlik baie eenvoudig om te illustreer. Byvoorbeeld Wie wie van julle het geweet dat dit jou bloed so 1 minuut vat om deur jou hele liggaam te gaan? Het jy geweet dit vat jou bloed so 1 minuut om deur jou hele liggaam te gaan? Nou is die volgende vraag, sou wat? <laughs> Okay. Wat beteken dit vir ons en en en dis juist die punt. Wysheid is die vaardigheid om daai inligting oor jou bloed te kan gebruik en dit kan gebruik tot jou voordeel. So 'n dokter sal byvoorbeeld spesifiek weet wat om met daardie inligting te doen. So In die Bybel kry ons ook 'n klomp wysheid en en die wysheid wat die Bybel vir ons gee rondom geloof en lewe is iets wat van God afkom. OK, die Here gee vir ons wysheid as 'n geskenk. Jy kan dit nie net gaan oefen nie, jy kan dit nie net optel nie, dit kom van God af. God gee dit vir jou. Hy gee vir jou die vermoë om wysheid te hê, om die regte oordeel, die regte besluit te kan maak op die regte tyd. En en hier's die amazing ding van God. So aan die een kant kom kom die Here en hy sê, weet jy wat? Hier's die Heilige Gees man, vat hom, hy's awesome. En aan die ander kant sê hy vir jou, hier's hier's my seun Jesus Christus, vat hom, hy's amazing. En dan in die middel gee hy hierdie geskenke wat van die Heilige Gees afkom wat ons help om saam met sy seun Jesus die lewe deur te gaan, die lewenspad te stap. En dis amazing. Wysheid is een van daardie geskenke wat ons help om saam met Jesus die pad te stap. En die wonderlike ding van van wysheid. Ouens, dit help ons om 'n vol lewe te hê. 'n Vol lewe saam met Jesus. En en dalk sit jy vanaand en jy sê, "Maar man, ek het nie 'n vol lewe nie. Ek het nie 'n goeie lewe nie." Of of dalk sit jy en jy sê, "Maar maar ek wil daai vol lewe hê." En dan wil ek vir jou sê, vra vir wysheid. Of dalk sit jy vanaand en sê ek wil sin kan maak van die lewe, dan vra vir wysheid. Of dalk sit jy en sê maar ek wil op die pad wees wat die Here vir my uitgewerk het, dan vra vir wysheid. Ouens, daar's 'n plan, daar's 'n pad en daar's 'n punt aan hierdie lewe en en daai pad begin by Jesus Christus. Dit begin by die wysheid wat Christus vir ons gee. Sê gou vir een langs jou, alles begin by wysheid. Pieter, kan jy opkom en sommer daar begin speel? Dankie. So, hoor gou wat sê Spreuke 24 vers 14. Dit sê die volgende: So smaak die kennis, die wysheid ook. As jy dit gekry het, het jy 'n toekoms en jou hoop sal nie ontneem word nie. So so wat doen wysheid? Wysheid gee vir ons die fondasie van ons lewe. Dit gee vir ons die fondasie waarop ons ons lewe moet bou. En die eerste stap van daardie fondasie is om die Here te dien, om saam met Jesus die pad te stap. Kyk gou hier Job 28 vers 28 sê die volgende: Om die Here te dien, dit is wysheid. Is dit nie mooi nie? Om die Here te dien, dit is wysheid. So dit beteken op grond van die kennis van God en die koninkryk wat jy opgedoen het, op grond van dit wat jy van God weet, sal jy die regte besluite moet neem en die eerste besluit op grond van daardie kennis is om Jesus te volg. So hier sit 'n klomp inligting oor Jesus en op grond van daai inligting oor hom besluit ons om hom te volg. En wat gebeur as ons die Here dien? Wat gebeur as ons die Here dien? Dis eintlik so mooi. Ons koninkryksfamilie word groter. Ons menswees word verander. Ons hemelse beskerming word vermeerder. Ouens, ons kry hoop vir die toekoms en ons kry die ewige lewe bo op al daai goed. So so om die Here te dien, om Jesus te volg is amazing. Die dien van die Here is die grootste wysheid wat jy ooit kan hê. So as jy wysheid soek, vra vir Jesus. Begin by Jesus. Dien hom en hy sal dit vir jou gee. Dis die beste besluit wat jy kan neem en dit sal alles vir ewig verander. So hoor mooi vanaand. Alles begin by wysheid. Maar wysheid begin by God. En God sal vir jou die wysheid gee om deur hierdie lewe te gaan. Hy sal vir jou die wysheid gee in elke situasie. Seker vir een langs jou, wysheid begin by God. Daar's hierdie daar's hierdie mooi verhaal en ek wil gou vir julle hierdie hierdie getuienis vertel. Oh. Ehm um, van 'n vroutjie wat so ruk terug staan sy in 'n in 'n checkers. En ehm um, die volgende oomblik kom daar 'n klomp rowers in die checkers in en is dis hier naby. Dis so naby nie, maar is naby. En ehm um, daar hierdie ouens kom in die checkers ingestorm en en sy hoor die geskree, sy hoor al hierdie chaos wat aangaan, sy hoor die skote wat klap en en sy sê Here, maar maar nou moet U vir my wysheid gee. Nou moet U vir my sê wat om te doen want ek weet nie. Ek weet nie of ek lewendig hier gaan uitkom. En die ouens kom al nader en sy hoor klappie skote. En die Here sê vir haar die volgende. Hy sê moenie op die grond lê soos die ander nie. Bly staan en maak of jy inkopies doen. Bly staan by die rak en maak of jy nog hierdie En sy sê, "Maar Here, hierdie ouens het gesê almal moet op die grond val." Sy sê, "Maar Here, ek kan nie na daai goed luister nie, dit gaan my doodmaak." En die Here sê vir hom, "Maar maar luister vir my. Hierdie is die wysheid wat ek vir jou gee. Ek weet dis nie wat jy wil doen nie, maar bly staan, bly koop en jy sal oukei okay wees." En en 'n amazing ding gebeur, julle. Hierdie ouens met die guns kom letterlik in haar aisle afgehardloop. Die skote klap. En daai ou kom so verby haar geskuur en hy sien haar nie raak nie. Sy is die enigste een daai dag in haar hele winkel wat nie beroof was nie. Ons God is amazing. Ons God is kragtig en ons God is wys. En hy kan vir jou die wysheid gee as jy hom net vra. En partykeer gaan dit nie wees dat jy wil hoor nie, maar dit gaan jou help. Hier's nog 'n amazing ding. Die gawe van wysheid help ons om ook gelyktydig die oplossing en die oorsaak vir 'n probleem te kry. Baie keer staan ons in 'n situasie en ons ons weet nie wat die pad uit is nie, maar maar dit is net so belangrik om die oorsaak, die wortel van 'n probleem raak te sien as wat dit is om die oplossing te kry. En dan kom die Heilige Gees en hy gee dit vir ons as ons vra. Wie van julle was al ooit by 'n by 'n mechanics workshop? Wie was al ooit by 'n werktuigkundige se werkswinkel? Hier's 'n paar. Nou, nou daar's twee tipe mense. Jy kry die ou wat net parte vervang en dan kry jy die mechanic, die die die werktuigkundige, die tegnikus. OK, die ou wat net parte vervang, weet nie noodwendig wat fout is met die kar nie. As die pistons van die kar breek, wat gaan hy doen? Hy gaan die pistons uithaal en nuwe insit. Maar hy kyk nie hoekom dit aanvanklik gebreek het nie. So dalk is daar 'n olieprobleem in die kar ergens en dan op 'n stadium pak die hele engine op, maar die ou wat die parte vervang, gaan nie weet dit was die probleem totdat dit te laat is nie. Maar die mechanic aan die ander kant, die werktuigkundige, hierdie ou gaan kyk na die oorsaak van die probleem en hy sorteer dit uit sodat die res van die kar nie ook breek nie. Ons kan nie bekostig om in die koninkryk van God net part vervangers te wees nie. Ons kan nie bekostig om net probleme te patch die hele tyd en nie te gaan kyk na die wortel van dit wat aanvanklik fout was nie. Ons as ons die hele tyd net gaan patch dit wat reg is, gaan ons osself begin jammer kry en ons gaan pity parties hou. Maar met wysheid en deur die gees van God gaan ons weet wat fout is voordat alles tot stilstand kom. Hoor mooi vanaand, ouens, die Here wil vir jou wysheid gee. Die Here is in beheer en sy wysheid kan jou lewe verander. Jeremia 29 vers 11 sê die volgende, dit sê ek weet wat ek vir julle beplan sê, die Here voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee en 'n verwagting. Ek wil vir jou 'n toekoms gee en 'n verwagting. Met ander woorde, sy drome, sy doelwitte, sy planne vir jou lewe is alles op sy goedheid, sy wysheid en sy liefde gebaseer. Hy wil hê dat dit met jou sal goed gaan. Selfs al gaan dit nie rondom jou so goed nie. Hoor mooi, Jesus het jou lief. Jesus het jou lief. So maak staat op hom. Vra hom vir wysheid en hy sal vir jou wysheid gee, hy sal vir jou nuwe lewe gee. Ouens, ons dien 'n amazing, wyse, kragtige God. Vollei, kom ons staan geop. Kom ons staan geop. Ek gaan by die een langs jou. Ek gaan so by die een langs jou. Gee hom of haar 'n lekker stywe drukkie. Jesus is die begin van wysheid. En Jesus is liefde, so liefde is ook die begin van wysheid. OK? Ek wil vra, kom ons maak ons oë toe. Kom ons maak ons oë toe. En dan gaan julle hardop saam met my bid. OK, ek gaan 'n sin sê en dan sê julle agter my aan. Toe kom ons begin. Here Kom ons probeer weer. Here Ons bid vanaand vir nuwe wysheid. Ons bid vanaand vir nuwe lewe. Ons bid vanaand vir nuwe liefde. Kom maak ons gedagtes oop. Maak ons oop vir u leiding. Wys vir ons die regte pad. Wees u weer die koning. Wees u die koning oor my lewe. Wees u die koning in die wêreld. Wie is U die koning van die heelal? Here, ons bid vanaand. Here, ons bid vanaand vir wysheid in alle omstandighede, in alle tye. Wysheid, jy is ons in. Wysheid, jy is ons in. Wysheid, jy is ons in. In die naam van Jesus. Amen.